moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, radio Bakar, 95,8 MHz. da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Pozdrav svima, započinje emisija Zeleni telefon. Evo, Zeleni telefon, džingl koji se više puta vrti u programu Pomorskog radija. Eto, približili smo se nekako kraju, barem što se e, tiče ove godine, ali nadajući se naravno novoj e, suradnji upravo sa udrugom Žmergo i eto našom e, voditeljicom ovdje zelenog e, telefona u programu Pomorskog radija Radio Bakra Anom Golja koje želim dobar dan. Lijep pozdrav svima. Evo, doista je lijepi. Da, stvarno je lijepi dan danas sve bolje i bolje vrijeme imamo. Da, baš nam je e, prekrasno. Prekrasno nam je lijepi sunčani dan, vedro, plavo nebo, a naravno kad pričamo o zelenom telefonu, čuli smo e, njegov broj, ponovit ćemo ga više e, puta. Pozvat ćemo naravno naše slušatelje ako imaju e, bilo kakvu e, pritužbu, ako imaju bilo kakvo zapažanje na ono što se događa u našem okolišu, da nas i dalje mogu kontaktirati na naš broj 051 761 378, ali isto tako mogu se direktno obratiti na broj zelenog telefona. Koji je 072 123 456, vrlo lako za zapamtiti. Evo, mogu reći da u zadnje vrijeme opet dobivamo e, različite prijave. E, jedne od prijave su vezane za e, problem potkodnjaka u Gorskom kotru gdje se mhm. ruše stabla i gdje se ljudima ne dozvoljava da se poveća kvota kako bi se posjekla sva ona koja je zražena stabla. Drugi prijevo koji smo imali bila je vezana uz to da e, jedan gospodin u rijeci u svom dvorištu hvata ptice i mhm. zatvara u, kavezove. Mhm. To je isto, znači to su divlje životinje, ptice, ne možemo ih mi sam, samo samovoljno zatvarati ovaj, u kaveze. Tako da to su sve različite prijeve koje dobivamo na zeleni telefon. Mhm. Eh, imali smo i različite prijeve o tome da mm, se nedovoljno čiste ceste i da zbog toga odvodi se sve više zaštropavaju, pogotovo sad kad smo imali ovu navalu ovih velikih kiša. uh Evo, u svakom slučaju čućemo još nekoliko poruka koje, eto, i eh, snimke onih slušatelja koji su e, zvali i e, koji su imali svoja zapažanja na zeleni e, telefon i svoje komentare u svakom slučaju. Ja ću samo se dovezati na to i reći samo kratko da onaj madrac sporni o kojem smo govorili i u prošlim emisijama u ulici Franje Matkovića na, na Podvežici je uklonjen. Super, baš mi drago čuti. Evo. <laughs> Super, pokazuje da se sve može kad sve se... Sve može i evo, išla sam odmah gledati da li je još uvijek tamo kod Baja, međutim više ga nije bilo i evo sve čestitke naravno na, eh, i našem, naše intervenciji ovdje, ali i na eh, intervenciji onoga koji ga je uklonio. Nadležnih službi, tako Je. Nije odvoz smeća, reažiranje tog smeća. Uopće se ne provodi, pogotovo u Rijeci, ja to ne vidim. Pa isto tako, to je svijest građana, ništa drugo. E, mogu se malo i požaliti ove jeseni <clears throat> i na čistoću. E, više se ništa nije mela. Tako da se e, zaštropaju i odnosno ti odvodi, kanalizacije se skroz sa lišćem prekriju, pa nije ni čudo da dođe i do poplava kad su velike kiše da to normalno ne može ni progutati. Ali opet, sigurno je samo na nama, na nama pojedincima. Jer kad bi se svako brinuo o stilu života, da vidi da to smeće će samo sebe, sami sebe ćemo zagušiti drugim rečima. To je moje mišljenje. Evo, čuli smo jedno mišljenje upravo o onome kako i šta ljudi razmišljaju, što do čega može e, dovesti ako ne vodimo e, brigu o našem okolišu. Točno, znači svi moramo čistiti oko sebe. Jako puno ljudi, odnosno sve više ljudi smeta e, ta nečistoća, odnosno otpad oko njihovih zgrada. Po, po gradu, ali isto tako i neodvožnja smeća, to da ljudi bacaju krivo smeće u krive kontejnere, a oni se s druge strane trude i sve mm-hmm. pravilno odlažu i onda otvorite kontejner za plastiku, a unutra nađete komunalni otpad i onda to ljude ljuti e, mm-hmm. zbog toga što na kraju dođe čistoća i onda pokupi taj kontejner i kad vidi da je njema to sve skupa e, pomiješano, mm-hmm. oni to bacaju onda sve skupa, znači i onu odvojenu plastiku koja je sada umazana skupa sa svim ovim ostalim, onda bacaju u kontejner za komunalni otpad i onda ljudi govore, a oni skupljaju sve u isti, e, u isti koš. E, u tome je problem što smo mi zapravo nedosljedni, ne, ne odlažemo pravilno, odnosno neki naši građani ne odlažu pravilno i onda to sve završava u istom košu zbog toga što se više ne da odvojiti. Evo, e, idemo naravno e, dalje, poslušat ćemo još nekoliko mišljenja naših građana na istu temu, naravno što misle o koji su to problemi u našem okolišu. Mislim da je problem u okolišu to što je veliko zagađenje mora, pogotovo u ljetnim mjesecima se nakupi puno otpada sa barki i sa plaža to je, to je, to je definitivno jedna velika istina. Svjesni smo sami e, činjenice na večer ili kad ljudi odu sa plaža e, i što sve ostane. Naravno ne mogu ni one kante sve primiti, ali pogotovo ako se ne potrudi što maknuti, e, bude toga svega i svačega i plus svega onoga što samo more donese. Da, mislim, znači već u moru nam jako puno toga pliva, a onda ako smo još mi nedisciplinirani i puštamo sve okolo, onda je tog smeća sve, eh, sve više i više. Mi smo jučer imali ovaj, jednu sreću da smo upoznali zapravo kolege iz, iz Amerike koji su došli u posjet Hrvatskoj i slučajno su nabasili na nas štandu od, mhm. od, eh, gdje smo imali protiv plastičnih vrećica i rekli ma mi smo vas došli poslikati jer mi to radimo isto samo ovaj, mhm. u Kaliforniji. E, radi se o udruzi Save Our Shores i oni su recimo bili oduševljeni da koliko je malo smeća kod nas. Mhm. Ja bih rekla da, ok, s jedne strane kod nas nije ocean pa nemamo ni toliko smeća, imamo Jadransko more koje je ipak malo čišće, ali s druge strane i da naše komunalne službe odrađuju jako dobro posao jer e, su stalno na terenu i stalno čiste i to zahvaljujući turizmu. Možemo se mhm. samo sjetiti kako je bilo to u par desetak godina unazad kad je stvarno tog smeća bilo posvuda, sada su oni e, barem u Opatiji, koliko ja vidim jer se šećem sa psom svako jutro, oni su svako jutro na terenu i oni svako jutro čiste. I bez toga i našeg smeća bi bilo puno više. Evo, ja mogu samo reći i za onu službu koja to radi na Žurkovu u Kostreni, da isto tako ih viđam i čak dva puta e, dnevno da obilaze, prazne e, i naravno čiste. ide, ide na bolje u svakom slučaju. A ja bih rekla isto da e, to je opet stvar naše samodiscipline. Mhm. Ako smo mi uzeli e, kantice piva ili soka ili čips na brod ili u šumu, mhm. nema veze. Ako ste vi to uzeli i nosili već tamo i na brodu, pa nemojte bacati to u more. Mhm. U istoj toj vrećici koju ste to donijeli na brod ili u šumu, odnesite i ča, a ne bacati oko. I vrati natrag u svakom slučaju. Idemo poslušati još e, jedno mišljenje i onda ćemo malo o jednom vrlo zanimljivom danu zapravo koji je bio e, jučer u Opatiji. Problem sa životinjama je to da se ljudi ne pobiraju iza njih, iza čiste, čiste i sela cesta i lungomare mare. platno. <laughs> Evo, uvijek je, nađe se netko ko ima e, s pravom nešto za reći u tom, e, po tom pitanju. Naravno, to je onaj e, otpad iza naših kućnih ljubimaca. Možda od njih 101 pusti i onda stradavaju svi. Da, to, to stvarno svih smeta zbog toga što niko od nas ne želi hodati po, po, po plažama niti po, po obali ko po minskom polju gledajući konstantno gdje staneš. Mhm. A, ja stvarno ne razumijem te vlasnike kućnih ljubimaca koji ne nose ovaj, vraćice za sobom. Meni vrećice valjda vire iz svakog mm džepa mhm. jer nikad ne znaš kad će to ovaj, tvoj kućni ljubimac, ono, lakavi prijatelj baviti. Tako da to treba uvijek imati sa sobom. I to nije tako teško pobrati. Stvarno kanti ima posao svuda. Ne možemo se Čak pa izvlačiti. Čak i vrećica ima. Ljudi, da, postavljene su i one kantice sa vrećicama. Sa vrećicama, točno to. I, odbaciti. Znači sve se može ovaj, samo ako se znači, hoće. Znači čak i ako si zaboravio, možeš tamo pokupiti, uzeti tu vrećicu i pokupiti naravno, baciti. Naravno, ali ja ću reći da uvijek od njih e, sto nađe se jedan koji, eto, zbog čega mi svi ostali dobijemo. Stradavamo jer dobijemo zabije, po zabrane. Po nosu, normalno. I mm. gleda nas se popreko, a nije to ovaj, baš univerzalno za svih. Idemo dalje, evo kao što smo mogli čuti iz ovih nekoliko poziva, odnosno e, razgovora s našim slušateljima o problemima koje se javljaju u naše okolišu. Imamo i jedan poziv jednog slušatelja pa da čujemo o čemu se radi. Halo, Halo. dobar dan. Dobar dan, evo ga, klub slušatelja se javlja i svaka čast na, te, na toj emisije ali to sveća gospa je rekla, ovisi o čoveku. Mhm. Jer ja ko prvo, blago ni krivo. Mhm. Kriv je vlasnik. Mhm. Ako ni vrećice, a hvala Bogu sada postoji svega. Kupiš va bile voće, <laughs> staviš va žep, kada prideš doma tu vrećicu. I zameš u sobom za pasom. I svaka čast i ljudi neka se pridržavaju, a ne dela se mumija, to moj pasni story. Mhm. Ili općenito. Ja hodim po šume, ja, delam va parkovi opatije i ja vidim, ja se pridržavam ča ja delam posal i ča moje kolege i kolegice delaju. Mhm. E, i ljudi neka se malo tega drže. Imat blago, to je vela obaveza i prema tome neka se drže reda i disciplini. A komunalni svaka čas isto delaju, i će bi ih trebalo legitimirati. Mhm. Pa e, i, i po žepe, I po žepe ih opalit da se vidi. Mhm. Ako neće tako, neka se lepo policija uz njih stavi i idemo. Pa neka bude prepiranja. Ili blago si daje drugemu, neka brine ki voli životinje. Ja volim svoje blago, ja obožavam. Mhm. Evo, naša voditeljica Alenka e, Znak zna e, uživan i ča volim. Evo ga. Evo, u svakom slučaju nastavimo tako dalje i nastavimo se brinuti o našem okolišu. E, hvala lijepo, evo, što smo čuli još jedno mišljenje i do slušanja broj telefona je to zelenog e, znamo. Tako je. Hvala vam lijepa i do slušanja. Do slušanja. Lijep pozdrav gospođi. Hvala. Ćao, živeli. Ćao, čao. Sretne I vama. Evo čuli smo naravno što nam je rekao naš slušatelj koji isto tako ima kućnog ljubimca koji je eto i neposredni sudionik e, kako i prekrasnih parkova u Opati i e, na cijeloj Liburni i zna vrlo dobro sa čime se susreće i kako to rješavaju oni, ali kako e, rješava to komunalno redarstvo. Pa da, iz parkovi zapravo u Opati brinu za plaže i oni imaju one male kamincenije koje, koje mhm idu uz Lungomare i tako da oni to u principu svakodnevno viđaju i oni čiste plaže i čiste i Carmen Silva koja je isto šetalište mhm. i, ovaj, i stvarno evo mi smo za zelenu čistku prošle on, ove godine čistili ovaj, Carmen Silva i mislim da ćemo sljedeće godine ponovno ponoviti jer je smeća posvuda. Evo, idemo naravno dalje da vidimo ako imamo još e, mišljenja naših e, slušatelja. Ovaj, e, nije problem za otpad koji je u gradu, pa neće čovjek baš tako lako ni baciti, pa počisti neko, jel? Ali je problem u ovoj našoj predivnoj prirodi, kad slijede gore prema Učki, e, neki dan sam bio sa mojim unukom, išli smo pješke do princa, vrećica i plastični, da se moje dijete čudilo, veli, vidi, nono, veli, čaša plastična, vidi, jer ga već sad educiramo da plastika nije za prirodu, jel? Mhm. Kaže, priroda će biti žalosna kad ovo vidi. Eto, mislim da trebali malo svijesti ove, ovaj, ali dobro, šta reći? <laughs> Samo smo ljudi, jel? Ja. <laughs> Prekrasno je zapravo čuti kako mladi ljudi, odnosno djeca su već na ovaj način educirana i kako zapravo e, ljudi nonić e, svog unuka educira kako e, i što znači plastika i otpad u okolišu. Da, plastika je stvarno veliki problem. Mi smo jučer kao Žmergo imali tu ovaj, akciju gdje su građani mogli donijeti deset plastičnih vrećica u zamjenu za jednu platninu i to je nešto, ja bih rekla da je plastična vrećica djevojčica pošast našeg doba. To je stvarno uh, veliki problem koji se konstantno javlja, koji nam konstantno svi tr- sve trgovine nude i omogućavaju da imamo, niko od, doma ne nosi jer znaju da tamo mogu uzeti. Um, i, i, tih plastičnih vrećica se stvarno jako puno gomila. Mhm. Njihov najveći problem je to što većina uopće ne završi na odlagalištu. One su toliko lagane da one da njih vjetar otpuše posvuda svih vučemo posvuda pa ih i odlažemo i bacamo posuda u mm-hmm. one i male kante i ovakve onakve uglavnom jako malo ih završi na recikliranju mm-hmm. I, a, one predstavljaju veliku opasnost. Te s jedne strane, e, ajmo reći, ima onaj grdo izgledaju jer se love na, e, na drveće, pa samo idemo pogledati kako izgleda okoliš oko reciklažnih dvorišta ili oko deponija, kamo su sva drva zapletena u one plastične vrećice onda to naravno ptice kupe pa rade od toga gnjezda ili se uguše u tome ili se zapletu u tome. Onda imamo kad odlete u more, kada se životinje zapletu ili uguše s njima, Stvarno, e, kada idu u odvode, recimo prije je gospođa e, govorila kako se ne čisti lišće, a ista stvar je sa plastičnim vrećicama. Ako nama plastična vrećica otiđe mhm. u odvod, ona može začepiti i odvod i imamo velike poplave kao što su recimo bile u Bangladešu. Samo zbog toga što su plastične vrećice kompletno začepile odvode. Mhm. Evo, u svakom slučaju, ne znam da li imamo još koje mišljenje e, naših e, slušatelja, pa ćemo onda nastaviti ovoj priči i vašem danu e, protiv plastičnih vrećica. Najviše me opterećuju te plastične vrećice, zato što izgleda da ih ne možemo nikako izbjeći u svakodnevnom životu. Gdje god se okreneš, neko ti nešto stavi u plastičnu vrećicu i ti to nosiš sa sobom. Ok, možeš ti imati sobom platnenu i to premijestiti, ali jedno ta vrećica onda koja ti je dana, i taj čovjek baci jer kao već je iskorištena. Mhm. I tako stalno tu hrpetinu, hrpetinu plastičnih vrećica skupljam doma i ne znam što ću s njima. I evo, hvala Bogu da <laughs> mogu ih malo iskoristiti na žmergovoj radionici, ali kaže, inače to mi je baš silan problem. Evo, već sam počela istraživati kako da radim tkanine od tih plastičnih vrećica, jer sam vidjela na netu da se i to može iskoristiti na taj način. Znači, peglanje i iskorištavanje u neke druge svrhe. Evo, e, sad me ovo podsjetilo kad je slušateljica rekla kako iskoristite plastične vrećice. Nedavno smo imali prilike vidjeti jednog dječaka u Južnoj Americi ili ne znam točno gdje, koji je napravio svoj dres, e, nogometni dres od plastičnih vrećica svog idola Mesija. E, e, eto, to je jedan primjer, naravno to je primjer nažalost e, siromaštva i nekog drugog odnosa u svijetu, ali eto plastična vrećica koja se iskorištava čak i u tom. I tom obliku, da. Mi smo odlučili, odnosno naši, naša volonterka koja je s nam iz Rusije, koja je s mhm. nama ove godinu i odlučila da ćemo od tih plastičnih vrećica koje smo skupile jučer na, e, na štandu napraviti e, veliku vreću za spavanje za beskućnike. Mhm. Tako da jučer isto tako u popodnevnim satima, u pet sati popodne kad smo imali na, u festivalima u Patiju e, radionicu biti izrade božićnih ukrasa od plastičnih vrećica, ovaj, su već krenuli i sa izradom te e, vreće za spavanje koja će potrajati duže vremena jer je mhm. malo komplicirana izrada. Ali da, stvarno postoji različite načine na koje možemo iskoristiti plastične vrećice, ne moramo ih samo baciti. Čak i kad puknu, one se mogu više slojeva speglati, od toga se mogu raditi velike torbe koje su izdržljivije i koje možemo duže koristiti. Ali e, to ne smanjuje to da ih mi definitivno koristimo previše da ih je u okolišu previše, da ih je svugde oko nas previše. mm i uh, meni je recimo žao da nis, nije Hrvatska uvela istu stvar kao što je Irska, to je da je Irska 2002. uvela e, veliki porez mhm. na plastične vrećice i s njima se je samo, već s time se je potrošnja plastičnih vrećica smanjila za 90%, mm što pokaže da kada se hoće se može, međutim tu je dosta jak taj e, lobby financijski koji u principu koji zaslu, ono, služi od toga, tako da Evo, ali, Ana, ali može se. Može se jer nekad smo živjeli eh, bez plastičnih vrećica i živjeli smo sa škartocima. Škartocima, košarama i Tako sa je platnenim vrećicama, sa platnenim vrećama, onim velikim, stvarno svašta se da napraviti i puno ljepše izgledaju nego ove plastične vrećice, du, izdržljivije su, duže nam traju, više puta ih možemo koristiti, e, možemo čak reći da jedna platnena vrećica zamijeni tisuću plastičnih vrećica, mm. tako da ne vidim potrebe za bi morali to stalno koristiti, čak i za ono kad idete po voće ima alternative na koji drugi mm. način možete ovaj, uzimati voće ili ako ste već nemate alternativu uz uzmite samo jednu pa svo voće stavite unutra, a ne mm. svaku svoju posebnu vrećicu, a onda kao što nam je slušatelj rekao, možete uvijek tu plastičnu vrećicu iskoristiti za pobrati za vašim kućnim ljubimcem. Mhm. Evo, u svakom slučaju ima ovaj, puno načina. E, moramo reći da e, možda ovako nekoliko tih tehničkih e, podataka da jedan prosječan građanin troši oko čak tisuću plastičnih vrećica godišnje. a, užasno velika, a da recimo onih 100 godina razgradnje jedne plastične vrećice o njoj nećemo niti govoriti. Evo imamo jednog nekog slušatelja na, na lini pa da čujemo kome se radi. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Hvala još jedanput na edukaciji i na svemu, a mislim da bi puno ljudi trebalo prihvatiti da najlonske vrećice ne uzimamo. Mhm. Da ih treba naplaćivati samo da ih ne bi koristili kao otpad, mhm. nego da nosimo od kuće svoje vrećice platnene, svakakove kakve imamo. A najbolje bi bilo kad bi bilo umjesto za voće i to da su škartoci. Mhm. Ja se slažem. Jer to se uvijek može iskoristiti i prirodni materijal naravno prirodni materijal uvijek možeš za nešto iskorištavati e, u njega se odlaže i kruh e, i, e, i razgrađuje se i sve da, ili recimo ja ga iskoristim kad ga imam doma ja ga koristim da unutra bacam bio otpad za kompost i onda mogu taj škartot skupa sa svim tim bio otpadom lijepo baciti doma u, u vrtu u kompost i onda mi se sve skupa razgradi i to je super imate mješano mokro i suho mislim odlično nema boljeg za kompost Evo. vjerojatno <laughs> bi trebalo naplaćivati puno više te vrećice, a ove e, papirnate bi trebali početi koristiti mhm. i sa malom cijenom ako već treba biti Točno. papirnate. Evo, u svakom slučaju da bude pristupačna i tako ćemo e, na neki način biti u slučaju. Da. Evo, hvala lijepo, pozdrav, bok. I evo naravno da možemo još e, spomenuti da je ovaj vaš dan protiv plastičnih vrećica. E, da nam možda kažete koju riječ e, Ana, kako je sve bilo, koliko je zapravo bilo tih plastičnih vrećica koje su se vratile? Plastičnih vrećica koje su se vratile stvarno bilo jako puno. Puno ljudi je donijelo više vrećica nego što smo mi imali. E, mi zapravo smo imali samo, e, e, sa gradom Opatije smo predvidjeli samo sto komada vrećica mhm. platnenih za, za građane. Međutim, navela je bila takva da smo mi onda rovarili po cijelom uredu i zavukli sve vrećice koje imamo u uredu i davali ljudima sve platnene vrećice koje imamo u zamjenu za njihove plastične, a s tim da se je puno građana pustilo i plastične vrećice bez da je uzelo platnenu, samo sretni da mogu odložiti negdje gdje su znali da će to onda završiti na nekakvom recikliranju. da, da ne ide na nekakav e, deponik gdje bi opet to odletilo u, u, prirodu. Zrak, da. u prirodu. Mi smo imali puno više e, i ovdje u našem kraju, u našoj industrijskoj zoni, e, tako isto jednu, jednu pošast tih plastičnih e, vrećica po stablima, po grmljima, no redovno to grad Bakar i njihove službe zajedno sa građanima, mještanima e, čiste i e, naravno koliko god mogu, ali uvijek nešto ostane, jer tu još dodatno dovoljno i puše, tako da se to doista raznosi posvuda. I to kad vam je jednom po drvima, vi nemate nego ljudsku snagu koja mora ići od da. drva do drva i penjati se visoko da bi se to skupljala. To je strašno. Da, evo, mislim to znam slučaj ovdje od e, nas gdje se to doista ide čovjek do čovjeka i odlazi i e, jednostavno e, to čisti ono što se kaže ručno. Evo, idemo naravno još možda koju riječ reći o štetnosti plastičnih vrećica, pa ćemo otići na jednu malu pauzu. Možda da kažemo da je plastika što unosi zapravo kod e, ptica, kakvi su e, nam tu e, ne znam podaci, što radi na poljima, možda da kažemo te otrovne čestitke, čestice, pa isto tako spaljivanje plastičnih vrećica, odnosno možda nešto u toj statistici, kao i taj toksični dim koji nastaje pri paljenju plastike. Pa toksični dim koji nastaje pri paljenju plastike ubija stotine ljudi svake godine. pri spaljivanju četiri plastične vrećice potroši se onoliko, koliko, onoliko kisika koliko je potrebno jednom čovjeku za mhm. jedan dan. Prilikom razgradnje polijetilena, od čega se rade vrećice, Eh, nastaju mikroskopske otrovne čestice koje prodiru u hranidbeni lanac, kontaminirajući tako ekosustave, te posljedično našu hranu i našu vodu. mm Plastika na poljima zaustavlja prolaz kisika i uzrokuje neplodnost tla, znamo i sami to. mm A, kao i da više od milijun ptica i sto tisuća morskih sisavaca ugine svake godine nakon što pojedu ili se glave u plastične vrećice. To su stvarno šokantni... Ovaj... Jako, Bez daljnjega šokantni podaci e, i sad naravno krenut ćemo e, na jednu malu pauzu. Rekli smo nekoliko riječi o ovome, ali isto tako ovaj, e, u nastavku ćemo riječ dvije reći o, vašim, o vašoj radionici na ovu temu. nesreća Zakrije lice Ne daje da oblak zakrije dan Bar nek je danas Za sve ljude Miran san Nije da nije Sve moglo boje, Ali će ljepše Biti za nas Osmijeha treba I dobre volje U tome je spas Boži Bože sretan bude Neka se snovi probude Nitko sam nek noća snije Neka ga pjesma ugrije Osmijeh daću ti na lice I zapali prskalice Za toplinu doma tvoj Od srca moj ne daj da snovi izgube boje Ne daj da svjetlo prekrije mrak Nek spoji se srce tvoje i moje Na tajni znak Nije sve crno kako se čini snijeg skini s ramena svog i zapjevaj Nek ti boži sretan bude, neka se snovi probude Niko sam nek noća snije, neka ga pjesma ugrije Osmijeh ću ti na lice i zapali skalica Za toplinu doma tvog Od srca mog Skripe Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I evo nas natrag, e, slušate emisiju Zelenog telefona. Zeleni telefon već vjerujem e, kroz 25 e, emisija koje smo imali tijekom godine u programu Pomorskog radija, emisiju koju radimo zajedno sa udrugom Žmergo i Anam Golja koja je eto tu sa nama. Pa smo e, evo e, rekli nekoliko riječi i e, ovaj puta poslušali nešto više slušatelja koji su nas kontaktirali i koji su evo imali svoje mišljenja upravo o problemima koje imamo u našem okolišu. Čuli ste nekoliko riječi naravno i o tome kako je bilo na danu protiv plastičnih vrećica, a mi imamo još nekoliko vaših zapažanja pa ćemo ih sada poslušati. Ako ljudi budu previše lovili ribe, možda naša djeca ne budu ni imale ni ribice za pojest. Mhm. Pa ćemo morati jesti samo kruh i mes. Plastične vrećice u more jer se e, ove tu, e, kako se ono zovu, morske kornjače mogu zamijeniti s meduzama i pojest. I nemojmo bacati svašta u šume jer ljane životinje njima neće biti lako pa će im potok biti prljak pa neće imati što za pa recimo moj osobni problem što ja imam vezano za zagađenje okoliša je e, recimo moj susjed, po njega dolazi kolega svako jutro sa jednim velikim starim kombijem i on redovito, kako vjerojatno moj susjed kasni, on ga čeka po 15 minuta i svih 15 minuta dok on, on ne izađe iz zgrade e, drži upaljen, upaljen kombi, em što mi je ogromna buka ispod pavače sobe, em ispušta plinove koji sigurno nisu zdravi za udisat, niti ja, mm. ni moja djeca. Mm. Evo, mene je doista impresioniralo kako to djeca imaju svoja razmišljenja vezano za uh, otpad, vezano za plastiku. Vidite da će kornjača zamijeniti plastičnu vrećicu za meduzu i pojesti u I to je sve točno. Da, I kako naši najmlađi već sve znaju, mhm. a kako je žalosno da se mi veliki ne predržavamo toga. Da, evo, doista se to djeca sjajno e, percipirala. Imali smo primjer jedne kornječe koja je evo tu kod nas uz pomoći e, učenika pomorske škole Bakar e, spašena i eto puštena, puštena natrag u more. sve pohvale naravno i na ovoj edukaciji edukaciji ove djece. E, čuli ste možda da kažemo riječ dvije upravo ovim ispušnim plinovima, iako se danas radi na tome da toga više nema. Da, stvarno, e, auti su već krenuli se dizajnirati na taj način da kad vi stanete na semaforu da vas se auto zaustavi mhm. i ne ispušta plinove, a s druge strane imamo građane koji još uvijek se uopće ne žele toga pridržavati, ko da ne svačaju šta rade na taj način i mhm. onda puštaju aute cijelo vrijeme upaljene. Imali smo i prijeve na zeleni telefon. Mm-hmm. to rade i naši autobusni prijevoznici koji u vremenu kada dođu na okritište i trebaju počekati 10 ili 15 minuta da svih 10 ili 15 minuta drže upaljene autobuse. Mhm. I ljudi koji žive naravno oko, u okolnim zgradama to ih smeta. Mhm. I zbog buke i zbog plinova. Nije ugodno to cijelo vrijeme slušati. Evo, u svakom slučaju nije ugodno e, slušati puno tih na sitnih stvari. Ne može jako puno pomoći. Jer mi smo zapravo sretni, mi živimo na prekrasnom području i kod nas nije zagađeno. Ali ako vidite slušati primjere iz, iz azijatskog svijeta gdje u Singapuru ljudi ne mogu izaći van zbog toga što ne u Singapuru, u Šanghaju, ja se ispričavam, mhm. ne mogu izaći van zbog toga što je vani toliko tostično i, i nose maske ili ne vide nikad nebo. E, pa ne želimo se dovesti valjda u tu situaciju. Evo, vjerujem da smo kroz ovih nekoliko primjera onoga što i iskustva naših slušatelja, od onih najmanjih do onih najstarijih, e, čuli i e, naravno e, vjerujem da mnogima to ipak ostaje i da će nekad kad naprave, budu htjeli napraviti nekakav potez, ipak razmisliti i povući se pogotovo ako se to tiče i ovih plastičnih vrećica. Da, ja se isto nadam. Evo, e, naravno, puno možemo razgovarati o plastičnim vrećicama, puno možemo razgovarati o kako ih naravno e, zamijeniti, što možemo korisno napraviti od njih da ne odlaze u e, prirodu, a jedan od e, načina zapravo i predavanja koja ste, odnosno imali, radionice koje ste imali upravo isto tako na te teme i naravno svakodnevna na neki način edukacija kako vaše udruge, tako i mnogih drugih. Tačno, znači stvarno ima puno načina na koji, na, na možete biti aktivan i uključiti se i sam doma raditi, ali isto tako i sudjelovati na, na našim radionicama i predavanjima. Eh, radionica jučer eh, meni je žao nije bila tako posjećena kao što bi mi voljeli a, ovaj, ali svejedno bilo je ljudi i evo izrađivali su različite ovaj, ukrese za boriće eh, i na taj način smo iskoristili dio onih plastičnih vrećica koje smo ujutro skupili a drugi dio, kao što sam rekla, bići će za izradu tih vreća za spavanje za beskućnike. E, naravno, Ana, moramo reći da e, isto tako imamo e, zanimljiva dva predavanja koja će se održati 21. znači sutra u Matuljima, a gdje je općina Matulji i udruga Žmergo eto će uputiti građanima taj poziv evo i preko nas. O kakvim se zapravo predavanjima radi? Pa radi se o predavanjima sklopu našeg projekta koje provodimo uz financijsku podršku općine Matulji, mhm. tako da imamo sutra u pet predavanje koje ću ja voditi kako biti aktivan građanin u zaštiti okoliša na primjerima zelene čistke i zelenog telefona, mhm. tako da ako želite malo više saznati o tome na, kako to, e, na koji način možete sudjelovati, E, kako uključiti druge, na koji način možete pomoći, volontirati. E, to će biti tema diskusije sutra u 5 sati u vječnici e, općine Matulji. Nakon toga očekuje nas vrlo zanimljivo predavanje gospodina Ranka Tadića u 6 sati, to je zdravlje ili otrovi u vašem tanjuru, u čemu je biti ekološke proizvodnje i potrošnje hrane. On je i nama tu gostovao u emisiji, to je jedan a, jedan stvarno veliki stručnjak koji je radio i na samom na samoj strategiji ekološke proizvodnje mhm. u Hrvatskoj pred par godina kada se ona radila i ovaj, meni je uvijek e, veoma zanimljivo poslušati njegova predavanja e, ja sam, ga, ja sam ovo predavanje zapravo slušala već dva puta i svaki put iznova mi je e, mhm. odlično ga ponovno čuti uvijek su tu nove informacije i mislim da je vrlo važno da zapravo mi shvatimo šta unosimo u naše tijelo, koji su ti, ti toksini, e, čemu je bit ekološko proizvodnje, šta, šta nam zapravo ta ekološko znači, mm šta znači eko, šta znači bio, šta znači mhm. certificiranje. ipako je to osoba koja radi i u certu kao mhm. E, certifikacijskoj kući koja ide na teren i obilazi ekološke poljoprivrednike i njima daje ili oduzima certifikate, znači to je mhm. nekako kontrolno, odnosno certifikacijsko tijelo, tako da zna i, e, i tu stranu medalje i, e, i s druge strane i kao aktivist koji radi u udruzi i koji radi u Ekoliburnija udruzi mhm. za promociju ekološke poljoprivrede na našem području tako da stvarno možemo jako puno e, informacija čuti i vidjeti zapravo e, čemu je bitan tog našeg odabira? Šta odabiramo kada uzmemo nešto sa oznakom bio, odnosno eko? Evo, e, u svakom slučaju vrlo zanimljiva dva predavanja kako biti aktivan građanin u zaštiti okoliša, nešto o o zelenom telefonu, E, zelena čiska, kako i kome evo, se potužiti. Rekli smo već o čemu se radi i u našim emisijama. Predstavili i vašu brošuru Možeš i ti, koja će, se isto, tako e, biti podijeljena, a vjerujem da ćemo ponoviti i za naše slušatelje. E, svi oni koji žele imati ovu brošuru Možeš i ti, mogu se slobodno javiti kod nas ovdje na Pomorski radio i dobiti svoj primjerak koji nije, ko, kojima možda nije dostupan preko e, interneta, odnosno vaših stranica udruge Žmergo. E, naravno što se tiče ovog drugog predavanja, zdravlje ili otrovi u vašem tanjuru, u čemu je zapravo bit ekološke proizvodnje i potrošnje hrane, predavanje koje će održati eto magistar Ranko Tadić koji je bio gost e, u ovoj emisiji Zelenog telefona ovdje kod nas na Pomorskom radiju. Vjerujem da će mnogi imati razloga doći i dosta toga naučiti. Ne, Evo, bit će tu i o ekološkoj hrani i o e, genetski modificiranim organizmima. Je. Biće isto tako i o pesticidima i šta oni znače, odnosno općenito o agrocidima tako da e, stvarno je vrlo, vrlo zanimljivo. Mi ćemo ono, sasvim kratko ću reći da smo imali, eto i, da sam imala i osobno iskustvo sa gospodinom Tadićem koji je eto mi preporučio i neku hranu za one koji moraju jesti hranu bez glutena, odnosno bez tako laktoze, tako da i vjerujem ako ljudi budu došli imali kakvih pitanja da će ih rado uputiti u tu prehranu. Točno kao i u dobivanje ekološke certifikata što uvijek mi podupiremo. Znači naša žmergova želja je da krenemo u e, da cijela Primorsko-goranska županija krene k ekološkoj proizvodnji hrane, da čim više imamo takve, e, jer upravo ona je, bi bila najbolja, odnosno i najbolje prilagođena za odnosno možemo ju tako lijepo prilagoditi u ovim našim krajevima jer ona ne podrazumijeva monokulture nego podrazumijeva upravo različite kulture, miješanje kultura i manju proizvodnju. Evo, e, Ana, e, ostaćemo još samo sekundu, dvije u matuljima budući da nam je na redu i ekološki sajam u Matuljima, a on je predviđen nekako za petak, za 23. uoči samog Badnjaka, odnosno Božića pa vjerujem da je to idealni, e, idealan dan da si ljudi potraže i kako za sebe, tako i za svoje e, nešto upravo na tom sajmu ekološkom. Upravo to, ne samo za jest, nego isto tako možete mhm. kupiti ljudima za poklone. Znači, mm bit će e, od povrća i voća, bit će isto tako i kozmetičkih pripravaka, Eh, tipo, ne znam, meleme za usta, mhm. kreme, ta, eh, lavande, stvarno ulja, tako da evo, ja preporučam svima da se nam pridruže u petak u Matuljima eh, gdje će nas dočekati ekološki sajam u jutarnjim satima. Eh, uz to tam, eh, bit će tamo veće događanje, tako da će se, da će eh, se dijeliti i bakalar i bit će muzika, znači mm-hmm. sve i svašta nam se dešava u našim matuljima, tako da evo, dođite i provesti lijepi dan s nama. Sjajno, evo, vjerujem da će nas i vrijeme poslužiti, to jest vas i sam sajam i da će biti ovako prekrasno da će vam se pridružiti jako puno ljudi kako na samom sajmu, ali tako i na ovom zanimljivom e, predavanju koje će se, e, predavanjima koje će se održati e, sutra 21. prosinca u vječnici općine Matulji, početak je u 17 sati. za sami kraj naravno ostaje nam nekako pred kraj godine smo jedan kratak rezime kako ste zadovoljni naravno i suradnjom sa pomorskim radijom Radio Bakro. Ah, vama najviše. <laughs> Evo, meni je stvarno bilo ugodno sudjelovati s vama i raditi i nadam se da će nam i sljedeća godina biti tako plodonosna i radosna i lijepa. E, možda teme nisu uvijek bile sretne i vesele, ali mislim da je e, sretno i veselo to da se sve više više građana javlja i da uočava i da misli da se mogu nešto promijeniti i mijenjaju stvari i nadam se da će nam tako lijepa, vesela i zelena biti i sljedeća godina. Evo, lijepi pozdrav svima, svima bih htjela zaželiti naravno ugodne blagdane i sretnu novu godinu i evo, pridružite nam se u našim aktivnostima čim više, dolazite u Pomorski radio Radio Bakar i Čujemo se i dalje, naravno. Evo, hvala lijepo Ani Golja, e, naravno hvala lijepo i udruzi Žmergo, zelenom e, telefonu, e, zelena čiska, sve, sve ono što zapravo e, je sastavni dio ovakvih emisija na Pomorskom radiju, radio Bakru, naravno i naših tema iz ekoloških tema i dilema, a nama ne preostaje ništa drugo E, nego da isto tako vama od srca zaželimo i čestit Božić i sretnu novu i da si zaželimo puno zdravlja, puno ekoloških osviještenih e, dana e, za nas, za sve naše slušatelje i da vam poručim jednostavno do slušanja sljedeće godine. Do slušanja. kratko da se odjavimo i današnju emisiju realizira je Mare Mustapić, vodile, uredile Ana Golja, Alenka Denona Mustapić. da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Moru radija. Samo je jedan radio More. Pomorski radio. Radio Bakar 95,8 MHz.